บุ๊กทู เจ็ดสิบสาม 73 ได้รับ อนุญาต ได้ poder alguma coisa คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ já podes conduzir คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ já podes beber álcool คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ já podes viajar sozinho para o estrangeiro อนุญาต ได้ poder ter autorização เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ Podemos fumar aqui? ตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ Pode-se fumar aqui? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Pode-se pagar com cartão de crédito? จ่ายเช็คได้ไหมคะ Pode-se pagar com cheque? จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Só se pode pagar em dinheiro? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ Posso telefonar? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Posso fazer uma pergunta? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ Posso dizer uma coisa? ขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Ele não pode dormir no parque. เขานอนในรถไม่ได้ Ele não pode dormir no carro. เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ Ele não pode dormir na estação. เราขอนั่งได้ไหมคะpodemos sentar-nos เราขอรายการอาหารได้ไหมคะ podemos ver a emenda เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ podemos pagar separado